Сабастыян быў рад. У адчуваннях цеплыні жыцця была яго радасць. Самага ранку загадаў ён пастушку, якому была чарга цяпер тыдняваць у яго падмесці двор. І самага ранку, назіраючы гаспадарскім вокам за цішынёю ў двары гумне, слаўна адчуваў лёгкасць чыстых ануч на нагах у новых ботах. Тупаў каля хаты, падглядаў, як клапаціліся каля печы жонка з невесткаю і стала пакручваў вусы. Госці павінны былі сабрацца па поўдні, калі скончыцца абедня. Ужо званілі ў царкве, як быў ён у мацвея. Мацвей сядзеў на парозе сянец босымі нагамі на двор і чухаў іх. Вот ты ўжо і ўнука прыждаў, усміхнуўся мацвей, гледзячы брату ў твар. Але прыходь на радзіны, сёння калі ну, так падабед это сёння гуляць хрысціны будзеце але ці не дастану я ў цябе паўпрыцы раскідаліся жорна хоць ты што хочаш а заўтра чуць свет трэба будзе в обмежкі ўмалоць у цябе здаецца паўпрыца другая была а можно юрка где наша паупрыца другая юрка выскочыў с хаты адразу успомніў наша другая паупрыца на гары каля коміна достать достань сабастыян сеў на порог ну як твоя маецца нездарова нешта была моя гаварыла а Нешта ўсё ёй далягае, Ніяка долі не возьме. Дык так пад абед. Падыдзі, братка, Толькі от э, што ты мне так позна гаворыш, а? Все роўна як чужому. Мая ж там памагла б што-небудзь каля печы, каб ты раней сказаў, а то нічого не гаворыш, хто там вас ведае. Ты ж казаў бы дзён за два, дык я прыгатаваўся б, но ну, то як жа гэта з пустымі руками ісці, А нічога, мы з табою родныя. Не ў тым тут музыка, што з пустымі руками ці не з пустымі. Мы з табою браты. Жыта сею. На гэтым тыдні яшчэ клінок пасею. Нямнога там засталося. Неяк сяк так пасяваў. Колькі там праўда, тае сяўбы ў мяне. Яно каб добры конь, дык гэтая моя сяўба плёвая справа. Гуляючы можна адсеяцца і скончана дело. Это не то, што ну пэўна. Дзед ты сабе дубка такога дастаў дастаў шула у пограбе пастаўлю а то столь готова ўламацца спарахнела ўсё на той год калі жывы будзем трэба будзе пограб новы майстраваць о тут э, каля гэтыя грушы выкапаю А то ў сенцах вельмі ж нявыгадна, цесна не павярнуцца. Ну, пэўна што. Сабастыян узяў паўпрыцу, паважыў у руцэ і падаўся дадому. Сонца стаяло пад асенні поўдзень, у царкве званілі ў адзін звон, высокі гук доўга нудзіўся і, як канчаўся, нараджаўся зноў. На верую звоняць, сказаў Сбастыян у хаце. Зараз абедня скончыцца. І павысіў голас да жонкі нявесткі. Ці ўправіліся вы? У бакоўцы адгароджанай у хаце цалёўкамі заплакала дзіцянём. Сабастыян быў рад спакойная вясёласць апанавала ім таким ён сустракаў і частаваў гасцей поп прыйшоў пазней за ўсіх А мы не маглі прычакаць, сказаў Сабастыян, гледзячы захмялелымі вачыма на паважнага госця. Добра, што і не чакалі, Ён прытрымаў рукаў расы і благословіў Сбастыяна. Пасля адшукаў вачыма гаспадыню і благословіў яе. І раптам зноў стала шумна, неўзабаве поп весела ўжо грукаў басам. Это нічога, это нічого не парушае хрысцілі ў тую нядзелю, хрысціны спраўляем у гэтую, это і весялей, таінства савершаном, гуляць можна, калі хочаце. У другім кутку дзяк не менш грымучым голасам даводзіў: Я гэта не цярплю. Трэба выпіваць да дна, калі вам страшно вы разам хлопните делу конец смело дзяўчына почырванела и прыгожая сарамліва адмаўлялася я ж вам кажу я ж вам кажу вы смело разом ей богу ой девачка вы я лепш другим разом что а значыць другим разам <laughs> раптам дзяк стараючыся трымаць галаву роўна грукнуў вясёлаю актаваю горка ціхо ты штурхануў яго ў локаць белабароды павал тут табе не вяселі што ты чалавеча адцапеў а ха выбачайце я упусціў з віду сказаў дзяк і успомніў перарваную раней гаворку кабыла что кабыла а что значыць кабыла раз яна добрага заводу тады яна і добрая будем белабароды павал таксама успомніў перарваную на паўслове гаворку завод кажаш калі ты добры гаспадар <laughs> дык табе завод ні пры чым правильно калі ён добры гаспадар тады ён і коней трымае добрага заводу не гэтак а як А так, што калі ты добры гаспадар, дык у цябе і дрэнная кабыла будзе добраю, бо яна ў цябе заўсёды дагледжана будзе. Падлу колькі не даглядай, Яна навек вечны падлаю застанецца. Спаскудныя кабылы толку не будзе гэта факт. Я табе таксама покажу факт покажи только цвёрды факт покажу цвёрды які факт подаў голос сабастыян ці можа спаскуднае кабылы толк быть спаскуднае кабылы толк ой батюшка як вам здаецца что про кобылу уговорка ідзе про чыю про заводскую і простую раней выпьем яшчэ по адзінай ну але госцікі заклапацілася сабастыяніха чаму не по дзве усхваціўся сабастыян раней закусім а ты тады по другой благословляю бо і ў пісанні сказано не выпіўшы не закусвай белабароды павал раб таму страпянуўся хоть ты батюшка але я не побаюся сказаць табе ў вочы безбожнік ты мятежнік дамакрат. Поп пакінуў есці, уцягнуў галаву ў плечы і як злосны кот, утаропіўся вачыма ў паула. Бязбожнік Кагадзе абедню адслужыў, А сам што гаворыш, Што ты святога кпіны строіш? Не можа быць, каб у пісанні так было сказано. Пакажы мне заража, Всенародно пакажы, дзе гэта сказано. Ткні пальцам і больш нічога ты мяне попракаць яшчэ ўздумаў а сам колькі год у споядзі не быў не твоё дело а чё ж дело не твоё канаць буду а да такога азіята як ты да споядзі не пайду я даўно чакаў прычыны выказацца пра цябе ўсенародна ты э, э, кат ты ты чаго хочаш ускіпеў поп усхваціўшыся за сталом згубитель ты ты все мястэчка прыгубіў нато ты лес спляжыў бо лес тады быў мой а пасля рэвалюцыі калі ён стаў ваш ты Я ніводным дубцом з яго не пакарыстаўся. Не твой, а царкоўны, а царкоўнага секчы не меў права. Не царкоўны, а мой. Не віляй, ты гавары, нашто лес пляжыў? Нашто? Пры мне быў яшчэ цэлы. А от як вам, у руки попаўся. Дык цяпер нават дубца на венік не засталося. Пры табе быў цэлы лес, каб твоя галава была такой цэлай, як гэты лес быў пры табе цэлым. Головы мое не чапай. Зазняваў будзеш адказваць перад судом. А што я пажартаваў словам, успомніўшы свяшчэннае пісанне, Дык у царкве Я свяшчэннаслужитель, А тут я такі самы чалавек, як і ўсе. Батюшка, сядце вы, угаварвала сабастыяніха вядома п'яны Ён як э, працвярэзіцца дык прабачэння попросіць павал пачуў что я у яго буду прасіць прабачэння не даждаў ён каб я ў яго прабачэння прасіў рызыка ён думае калі дачку аддаў за армейскага камандзіра, дык ужо вялікі, ну вельмі вялікі асесар. <laughs> Многа я іх бачу, Я яшчэ з яго спаганю тыя два рублі, якія ён ну, з мяне здёр. Брыдка, Паула, Ты ж сам ведаеш, что с твае коровы нарабілі, Ну у мяне в огороде шкоды не на два, а на 10 рублёў. Побойся Бога, ну трэба ж мець сумленне. Что ты? Ну, ну что ты, а? Не маешь Бога ў сэрце. Паула сілком пасадзілі на лаву, в агульным тлуме поп вылез за стола, збіраючыся ісці, некалькі мужчыны бабу прошвалі яго. Дваюшка плюньце вы, Ліха яго бярыот, ён ужо зусім зваліўся. П'яны ж ён, пабудьце хоць трохі. Раптам дзяк зноў пачаў гаворку пра кабылу не не я табе дам на руки факт блытаў словы павал стараючыся пачухаць пераносе поп сеў на сваё месца ты для мяне ноль раптам схіліўся да яго мацвейка чуеш і для мяне 0 от что вот ты яшчэ чаго за дзяцей сваіх от что ты на что майго хлопца за вушы круціў А ты не прывучай свайго хлопца да злодзейства. Што ён у цябе украў? Мала ён у мяне, яблык папакраў Ён у цябе яблык калі украў дык на капейку Я яго і за вушы накруціў не больш як на капейку Не ты не жартуй калі ты яго злавіў дык няхай бы ты прыйшоў ды мне сказаў Я яго сам бы у чуну калі трэба было б ты мацюэй не рабі капеечных крыўдаў мне і капейка дорага гэта табе можа капейка нічога не варта якое табе ліха адходзіць я цябе не не пасаромлюся і не абаюся ты для мяне ноль яно так гаварыў кум Юліка барановича адапхнуўшы мацвея Я ж кажу тут батцюшка такая справа што тымчасове народ наш можна сказаць цёмны это цемнікі а не людзі кожнаму ўсё малам кожны ўсё разявіўшы горло стараецца ўварваць дзе толькі льга няма каб тым часове все рабілася памяркоўна по-чалавечаму по-божаму я батюшка такі чалавек мне няхай сабе хто что хоча а я калі пэвену чым по Дык знімай ты мне галаву, а я не адступлюся. Я люблю, можна сказаць, праўду і парадак. У Сабастыяна нарадзіўся ўнук, то няхай Бог гадуе. Сабраліся тымчасове, як добрыя людзі, выпілі, закусілі, пагаварылі сабе, А нашто верхал поднимать на что поднимать тымчасове верхал а правда ці не на чорта гэтая работа раз ты чым нездаволены подаваю суд а не то что ён не ўзнімае лямант няма каб усё памяркоўна я калі хочаце батюшка у устрою штуку. Павал зараз жа будзе ў вас прабачэнне прасіць. Не трэба, ніякіх штук не трэба. Чаму? Я на яго націсну, калі хочаце. А ты мацвеь таксама? Што? Не ўмееш ты трымаць сябе ў кампаніі. Дзяк глянуў цераз стол, на ўскасы і сказаў: «Вечела жывуць, а Завіяцкі народ! Пачуўся голас, які ён забіяцкі. У нас народ запечны, это толькі здаецца. Толькі слава тая, што народ. Дяк падаў тлумачэнню. Ну пэўна, што няма тут сярод нас, вельмі выдатных герояў. Адзін ёсць вельмі тыя герой. Чаму? Яны ёсць э, ёсць такая казка. Наеўся цыган кіслага малака, ды вельмі ж бараду гэтае малако абрабіў барановичаў кум раптам зацікаюся ну не няхай ён запаветрае со сваёю барадою неудалы нейкі ну абліў ён значыць кіслым малаком бараду і лёг спаць на дарозе а солнце калі прыпякло <laughs> дык на гэтую яго бараду у нешта 700 мух села. А хто гэта вылічыў, што якраз 700, <laughs> А можа там было ўсяго 100. Хто гэта знайшоўся такі, што якраз бо вылічыў, пачакай ты, дай чалавеку сказаць. О, дык мухі сабе сядзяць ды жывяцца цыганской бараде а цыган калі чамя рахну рукою а, не з гэтага расказваць пачаў это пасля ўжо ён э, малако еў а дык о дык ён калі э, чамя рахну ну дык э, іх усе і падушыў усе на за раз 700 так за, за раз не зараз піша на паперы за адным махам 700 галоў пабіяхам кум узнепакоіўся тьфу на что за столом всякое паскудство гаварыць пакіньте а няхай раскажа на что тымчасове на Я ж кажу за Боже можна сказаць дарам пра всякое паскудство. Дяк вычысціў вусы і устаў. Куды ж вы? Коня трэба напаіць ісці і пайшоў вясёлы і спрытным. Можа і нам пайсці, сказала Матвеіха, дагледзець там усяго дома вечар на дварэ хадзем сказаў мацвей вылазячы з-за стола госці пачалі разыходзіцца каб праз гадзіну сабрацца зноўку